sizga salom mart yigitlar bizdan salom ey shahidlar Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim havas orzusiga yetgan ey do'stlarim O'zbekiston Islomiy harakatining bosh qo'mondonlaridan biri shahid Abbos Mansur da'vatlaridan

alloh özünün o'zining kalami de ey mo'minlar Allohdan qo'rqingiz va sodiqlar bilan birga bo'lingiz deb aytyapti sodiqlar deganda iymonida rostgo'y bo'lgan zotlarda aytilyaptiki alhamdulillah alloh taolo bizni o'zining haqiqiy mo'min musulmon bandalaridan qilib va bundan ham o'zining yo'lida jihod qiladigan haqiqiy mujohidlardan qilib mana shu yerga jamlab qo'yganiga ko'pdan ko'p hamdu sanolar aytishimiz kerak alloh taologa chunki bu narsaga bu ne'matga yetisholmasdan qancha qancha odamlar daydib darbadar bo'lib yurganini hammamiz bilamiz xususan sizlar yangi kelgan muhojirlar sizlar chiqib kelgan yurtda qancha qancha odamlar bu hijrat yeriga bu jihod maydoniga yetolmasdan zor bo'lib yurganini hammamiz bilamiz biz ko'p shukronalar aytishimiz kerak alloh taolo qo'limizga qurol berib izzatimiz bilan mana shu jihod maydonlarida iyodat marhalalarida yurganimizga ko'pdan ko'p shukur qilishimiz kerakki alloh taolo bizga shu narsalarni nasib qilgan ekan mana sizlar kelib mana iyodat marhalasida turibsizlaring jihod maydonlariga jang maydonlariga tayyorgarlik ko'ryapsizlaring alhamdulillah sizlarni qilayotgan mashqlaringizlarga qilayotgan ta'limlaringizni ko'rib biz ko'p xursand bo'ldik alhamdulillah alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin o'tgan safar kelganda ham imolashgan paytimizda man aytgandimki bu iodod bizga buyurilgan farz qilingan narsa alloh taolo o'zini kalom sharifida aytgan toqatinglar yetganicha alloh yo'lida tayyorgarlik qilinglar deb va bu iodot marhalasi jihod maydoniga olib kiradigan birinchi darvoza. Mana shu marhalada jihod maydonida qanaqa qiyinchiliklar bo'ladi, qanday mushkulotlar bo'ladi, hammasini mana shu iodot marhalasida tushuntiriladi. Bu imtihon maydoni bu, jihodga kiradigan. Agar bu maydonda odamlar sabr qila olmasa, bu yerlarda imtihonlarga chiday olmasa, u odam jihod maydonida ko'p turib olmaydi. Sabr bardosh qila olmaydi. shuning uchun haddan imkon harakat qilinglarki, mana shu iodot marhalasidan mustahkam bo'lib o'tishlikka. Harakatimiz O'zbekiston islomiy harakatining mujohidlari alhamdulillah mana 1431-hijriy qamar yilining Muharram oyidan boshlab qilayotgan janglarini eshitayotgan bo'lsangizlar kerak ba'zi ustolar aytib yetkazayotgan bo'lsa kerak alhamdulillah harakatimiz ham afg'onistonda ham pokistonda o'zini jihodiy amaliyotlarini davom ettiryapti sizlar mana shu jihod maydonlarida yurgan mujohid birodarlarimizga borib qo'shilasizlaring va mana shu jihod maydonini qizdirish qizdirishlikda inshaalloh qatnashasizlar bu jihod maydonida hozir bizga kelayotgan xabarlarga ko'ra alhamdulillah o'tgan yilga qaraganda bu yil avvalgi 3 oyda, mana shu yildan avvalgi 3 oyda Alloh taolo bizga ko'p g'alaba nusratlarini nasib etdi. Birodarlarimiz Pokistonning 4 ta jinsisidan bizdan tilbilan ekanda katta-katta oblastlari, 4 ta katta-katta oblastlarda jihodiy faoliyatlarini qilyapti. Janubiy Vaziristonda, Mahsud mintaqasida, Urugza ejinsizda, korma agencies-da der adam xeyilda O'zining jihodiy faoliyatlarini davom ettiryapti. Afg'onistonning ichida, asosan Shimoliy Afg'onistonning Qunduz, Badakhshan, Samangan, Bag'lon, Taxir viloyatlarida jang olib borishyapti, alhamdulillah birodarlarimiz. Mana shu diyorda olib borgan janglarimiz chirikki janglardan iborat. Chirikki janglarni qilyapti birodarlarimiz. Mana shu 3 oydan ichida 98 ta chirik amaliyotlar bo'lgan. Faqat mana shu Pokistondagi men aytgan 4 ta mintaqada. 98 ta amaliyotning ichida qancha-qancha kofirlar o'lgan, 10 ga yaqin texnikalar o'lgan, 2 ta tanki qachog'i chiqqan. Faqat snayper amaliyoti 30 ta snayper amaliyoti bo'lgan. 26 tasida birodarimiz aniq nishonga tekizib o'ldirgan bo'lsa, to'rttasida zaxmiy bo'lgan. Bu o'tgan yilga solishtirmali bu yil alhamdulillah bizning jangimiz kuchli bo'lyapti. Pokiston armiyasi talofati ko'p bo'lyapti. Biz alhamdulillah shuncha amaliyot bo'lgan bo'lsa, 98 ta amaliyotdan ichida bitta zaxmiy berdik. Janata janglarida. Bu ham bo'lsa shu vertolyotda. Boshqa bizga insoniy moliy alhamdulillah talofat yetmadi. Aksincha Pokiston hukumatiga ancha talofatlar yetyapti. bu degani chiriki jangda doimo mujohidlarning qo'li baland keladi degani ular sangarma sangar jangda o'tgan o'tgan yilgi janglarda ko'rdik bizga ham ancha talofat yetdi biz ham shuncha talofat yetkazgan bo'lsak ularga bizga ham shuncha talofat yetdi lekin alhamdulillah mana bu yil alloh taolo boshidan musibat bilan boshlagan bo'lsa ham bu yilda undan keyin alhamdulillah faqat mana g'alaba nusrat bilan ketyapti biz bunga ko'p shukur qilishimiz kerak sizlardan talabimiz shuki sangarda turgan birodarlarni esinglardan chiqarmasdan ularni haqqiga duo qilinglaring ertaga sizlar ham sangarga borganda inshaalloh orqangizdan keyingi ta'lim o'qib kelgan birodar haqqilarga duo qilib turadi inshaalloh alhamdulillah bu bu yerlarda yurgan shu harakatdan har bir mujohidi bo'lsin yoshi katta oqsoqollar bo'lsin ustozlar bo'lsin sizlarga ta'lim berayotgan boshqa xizmatdagi mujohidlar bo'lsin qo'mondonlar bo'lsin mas'ullar bo'lsin sizlar bilan hammamiz bu diyorlarga bitta maqsad bilan chiqib kelganmiz maqsadimiz Alloh yo'lida jihod qilish va Allohning hukmini butun yer yuziga o'rnatish la ilaha illalloh kalimasini oliy qilish niyatida chiqib kelganmiz hammamiz ha shunaqami boshqa niyatimiz bo'lmagan bu yerga chiqib kelishlikda va hali ham shu niyatda yuribmiz. Yo biz mana shu kalimani o'rnatamiz yoki shahid bo'lamiz deb chiqqanmiz bu yo'lga. biz shu narsani niyat qilib chiqar ekanmiz, biz barcha narsa tayyor bo'lishimiz kerak. Yo biz uchun shariat bo'ladi yoki shahodat bo'ladi. Bu narsani biz bugungi kundan mana shu joydan turib bilib qo'yishimiz kerak. Bizning oldimizda nima narsalar kutib turibdi? sahobiylar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashganda nima dedi? Shuncha chekkan mashaqqat, shuncha chekkan qiyinchiliklariga valakumul janna dedi xolos, boshqa narsa va'da qilmadi. Biz ham bu yo'lga chiqar ekanmiz, alhamdulillah. Hamma narsani bilib, eshitib, ko'rib keyin chiqqanmiz. Masalan, hammaning boshidan o'tadi. Hijratga borsang o'lib ketasan. Hijratga borsang asir tushishing mumkin. Kofirlar ushlasa pachangni chiqaradi. unday qiladi bunday qiladi har xil qo'rqituvlar qo'rqituvlar bo'ladi lekin mana shu narsani hammasiga rozi bo'lib yo'q nima narsa bo'lsa ham biz Allohning dinini o'rnatamiz yoki shahid bo'lamiz chiqqan odamlarimiz alloh taoloni jihodiy oyatlariga iymon keltirib labbayk deb chiqqan mujohidlarimiz biz bu narsani esimizdan chiqarmaylik har qanday qiyinchilik bizning oldimizdan chiqsa ham har qanday janglar qattiq qattiq janglar bo'lsa ham bizda mana shu oliy g'oyamiz birinchi narsa bo'lib turishi kerak. Bu oliy g'oya shariatni o'rnatishlik butun dunyoga. Mana shu o'rnatishlik yo'lida jihad qilishlik. Ozgina qiyinchilik bo'lsa, jang maydonlaridagi mushkulotlar keladigan bo'lsa boshimizga, mana shu narsaga chalg'ib qolmasdan to'xtab tur, men boshqa niyatda kelgandim-ku bu yerga. Men oliy niyatim bor edi-ku. Men la ilaha illallohni oliy qilaman deb chiqqan edim-ku. Ozgina qiyinchilikka men aldanib qolyapmanmi? Ozgina mushkulotga men cho'kib qolyapmanmi? Yo'q, men bunaqa bo'lmasligim kerak degan bizning qalbimizda o'zimizga o'zimiz tasalli berib yurishimiz kerak. Biz mujohid ekanligimizni, Alloh yo'lida jang qilayotgan odamlar ekanligimizni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Mujohid degan qanday bo'lishi kerak? Mujohid kim o'zi? Mujohidning vazifasi nima? Mujohid qanday odam? mujohid jang qilayotgan bo'lsa jihod maydonida nima qilish kerak? U nima ishlarni qiladi? Odamlarga qanday muomalada bo'ladi? Kofirni o'ldirayotganda qanaqa o'ldiriladi? Buni hammasi mana shu joyda o'rgatiladi. Mana shu joydan ustozlar turib toza tayyor, hamma narsani o'rganib, so'rab, bilmagan narsalarni surishtirib, biz qanday jang qilishimiz kerak? Shar'iy masalalar qanaqa bo'ladi? Kimni o'ldiramiz jang maydonida? Qanaqa odamlar o'ldiriladi? Kimlarni o'ldirishlik harom bu jang maydonlarida? Hamma narsa bu yerlarda o'rganiladi. keyin bizda jihod maydonlarida yurishlik oson bo'ladi inshaalloh. Biz mujohidmiz, biz jang qilyapmiz, biz urushyapmiz kofirga qarshi, biz kofirlarni sindiryapmiz deb sahih aqidada bo'lmasdan qancha-qancha xatolarni qilgan bizdan oldin o'tgan mujohidlar bo'lgan. Tojikiston jihodi, Chechenistondagi jihodlar, ba'zi boshqa diyordagi jihodlar bunga aniq guvoh. Ochiq hujjat bu narsalar. Masalan, Tojikistonda jihodda ilmi yo'q, johil bo'lgan ozgina g'ayrat bilan turib ketib jihod qilib, jihodda qancha-qancha harom amallarga qo'l urib, oxiri ham Allohning nusrat g'alabasi kelmasdan tarqab yo'qolib ketgan mujohidlarni ko'rganmiz. Ular ham jihod qilyapmiz, biz ham mujohidmiz deb uzun-uzun sharhlarni qo'yib jihod qilishgan paytida. Bizdan oldin qancha-qancha odamlar bu jihodlarni qilib kofirlarga qarshi urushgan. lekin bizning qilayotgan jihodimiz Qur'on va sunnatga muvofiq bo'lish kerak. Alloh taolo ko'rsatgandek, payg'ambarimizga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga qanaqa dar ta'lim bergan bo'lsa, ana shunday jihod qilsak, bizning jihodimiz haqiqiy jihod bo'ladi. Haqiqiy Alloh taolo buyurgan jihod shunda bo'ladi. Mana shu narsalarni o'rgatishlik uchun mana shu ta'lim o'ka jamlanadi kelgan yangi birodarlarda. Mana shu narsalarni o'rgatishlik uchun. har bir muhojir yurtidan hijrat qilib bu diyorlarga kelishdan oldin uning tushunchasi kichkina bo'ladi ana shu o'zini mintaqasiga cheklangan bo'ladi o'zi yashagan diyordagi siyosatni biladi bundan ko'pini bilolmaydi lekin alhamdulillah alloh subhanava taolo mana shu diyorlarga kelganda bizni zehnlarimizni ochib biz bu yo'lga nimaga chiqqanimizni ustozlar orqali amirlarimiz orqali ustimizdagi mas'ullar orqali alhamdulillah bizga tushuntirib qo'yadi masalan biz hijratga chiqmasdan oldin ana shu diyordagi ana shu kichkina jamoatchamizdagi o'sha masjiddagi narsalarni bilardik xolos undan boshqa ishlarni bilmas edik masalan bitta odam namoz o'qiydi ha islom degan namoz o'qish ekan namoz o'qisak haqiqiy musulmon bo'lsa, bo'lib yursak bo'ldi ekan deydi ba'zilar hijratni bilib qoladi ha hijrat qilib chiqish kerak ekan olloh yo'lida jang qilish kerak ekan deydi hijrat qilib chiqadi. Lekin bu yerga kelganda jahondagi umumiy bo'layotgan siyosatni tushunadigan maydon bu yer. Mana masalan nima uchun hozir Afg'oniston, Pokiston dunyoning hamma joyida islom va kufr o'rtasidagi janglar nima uchun jang bo'lyapti? Nima uchun shuncha qon to'kilyapti? Ikki taraf ham, musulmonlar ham, kofirlar ham. Nimaga shuncha qonlar to'kilyapti o'rtada? Bu yerda nima maqsad bor? Ulardan maqsadi nima? Bizning maqsadimiz nima? Ular xoh bizni yashirib, bular terrorist, bular ekstremistlar, bular taraqqiyotga qarshi deb hamma radiolarda gapirgan bo'lsin. Har kuni ulardan qilayotgan tabliğotlari Mana shu gapning hammasi rostmi? Mana shu tabliğotlar hammasi haqiqiy narsalarmi? Yo'q. Bu yerda asosiy narsa bor, yashirilgan narsa. Bu yerda Allohning hukmini o'rnatish degan narsa bor. Masalan, biz mashincha shuncha qilgan harakatimizdan oxiri inshaalloh islomiy davlat qilamiz, xilofat uchun harakat qilayotgan bo'lsak, ularning maqsadi mana shu xilofat bo'lmasligi uchun. Ayamasdan qancha talofat bo'lsa ham o'zlarini 70 ta davlatga Afg'onistonni birlashib urushyapti. Afrikadagi jihodlar bo'lsin, Saudiyadagi urushlar bo'lsin. Buning hammasi nima uchun? Xilofat bo'lmasin deb urushyapti bular. xilofat bo'lsa, ertaga nima bo'lishligini o'zlari yaxshi biladi. Dunyoni har joyida harakat qilayotgan, xilofatni tiklaymiz deb jang qilayotgan mujohidlarni biz hammasini bizning birodarlarimiz deb bilamiz. Dunyoni hamma joyida jihad qilayotgan bo'lsin, inshaalloh oxir bir kun keladi, mana shu xilofatning bayrog'i ostida inshaalloh hammamiz birlashamiz. Mana shu bayroq tavhid bayrog'i bizni hammamizni birlashtiradi. Biz bu narsalarni vatanlarimizda bilmas edik. Mana shuni kelib bildik. Xilofat, xilofat uchun to'kilayotgan qonlar mana musulmonlarning xalifasi yo'q, a? Ular haddan imkon harakat qilyaptiki, musulmonlar o'ziga xalifa saylab olmasin deb. Lekin ulardan aldayotgan har bir tabliğotlar, media olamida bo'lsin, internet olamida bo'lsa, bular terroristlar, ekstremistlar. Buni hammasi boshqa musulmonlar yo'qotib yubormaslik. Ular haqiqatni gapirsa bo'laverardi. mana Chechenistonda urushyapgan, Afg'onistonda urushyapgan, Pokistonda urushyapgan bular hammasi mujohidlar. ularning maqsadi xilofatni qurishlik deb aytsa bo'lardi ular. Unaqa desa boshqa uxlayotgan xalqlar turib ketib qoladi. Unday desa hech qanaqa fikri yo'q odamlar uyg'onib ketib qoladi. U yoqda yurganlar hammasi mujohid ekan, biz ham borib qo'shilishimiz kerak ekan ularga deydigan fikrlar kelib qoladi. Shuning uchun bular bu haqiqatlarni yopib yashirishadi. Shuning uchun bizni ekstremist deydi, shuning uchun biz terrorist deydi. Shuncha gaplarni eshitib yurgansizlaring vatanlarda. Kelib ko'rdilaring. Bu yerlar ekstremistlar ekanmi? Yo'q. Bu yerdagilar terroristlar ekanmi? Bu yerdagilar begunoh odamlarni o'ldirayotganlar ekanmi? Yo'q. Yo'q, bu yerdagi mujohidlar sizlar aksincha aks holda topdilaring. E? Qur'on sunnatga ergashgan haqiqiy mujohidlar ekan. E? Shuncha mashaqqatlar nevaziga biz xilofatni tiklaymiz yoki bo'lmasa bizga jannat deb yurgan mujohidlar ekan. E? Shu narsani topdilaringmi? Demak, ulardan hamma tabliğotlari yolg'on ekan. Biz kofirlarning umumiy olib borayotgan siyosatini alhamdulillah bildik va bilyapmiz, bundan keyin ham bilib boramiz. Alhamdulillah Alloh taolo bildirganicha biz haq botilni ajratgan odamlarmiz. Lekin yana bitta mavzuni bu yerda aytib ketishlikni o'zimga lozim deb bildim masalan o'zbekiston islomiy harakati faqat o'zbekiston uchun chiqqan mujohidlar faqat o'zbekistonda jihod qilish kerak ekan degan boshqa jamoatlarni bizga tanqidlari bor yo bular hozir o'zbekistonni esdan chiqarib qo'ygan u yerda mazlumlarni eslamaydi bular boshqa joylarga chalg'ib ketgan qaboilni ichidagi janglarga aralashib ketgan deb har xil tuhmat buxton gaplar bo'ladi haqiqatdan harakatning siyosati shunaqa bo'lganmi yo bunaqa emasmi bu narsani ham bilib qo'yishlik lozim har bittamizga o'zbekiston islomiy harakati amirimiz muhammad tohir faruq mana shu harakatni tiklagan kundan boshlab haqiqatdan o'zbekiston musulmonlari uchun bo'lgan bu harakat mana shu diyordagi mazlumlarni zulmatdan olib chiqishlik uchun bu harakatni boshlagan Mana shu harakat davom etib keldi. Botgan janglari bo'ldi. O'zbekiston ichidagi Sarasiyo jihatlari, Burchmulla jihatlari bo'ldi. Undan keyin 11-sentyabrdan keyin AQSh va u bilan birga bo'lgan kofirlar Afg'onistonga bostirib kirgandan keyin ashu paytdagi kofirlardan kattasi bo'lgan Bush radioda e'lon qildi. hamma safini e'lon qilsin dedi. Yoki men bilan, yoki men dushmanim bilan bo'lsin dedi. Ana shunda davlatlar bo'lsin, boshqa jihodiy jamoatlar bo'lsin, hamma o'zining safini e'lon qilishni boshladi. Toliblar ham aytdi, biz Amerika qarshi urushamiz dedi. Ana shu paytda 2001-yilning oktyabr oylarida amirimiz Muhammad Tohir Faruq biz AQSh va u bilan birga bo'lgan, islomga qarshi urushayotgan kofirlardan qarshisida bormiz dedi. Biz o'lgungacha mana shu kofirlarga qarshi urushamiz dedi. Mana shu e'lon qilgandan keyin harakatning umumiy strategiyasi o'zgargan. Biz faqat O'zbekistonni ozod qilamiz. Kofir zolim Karimovning qo'lidan mana shu O'zbekistonni ozod qilamiz deb chiqqan mujohidlar bo'lsak, mana shu kundan boshlab biz ham olamiy mujohidlarning safiga qo'shilganmiz. Mana shu kundan boshlab bizning qilayotgan ishlarimiz olamiy jihad. AQSh bo'ladimi, Rus bo'ladimi, undan kattasi bo'ladimi? Biz Afg'oniston, Pokiston jihadlarimiz hammasi mana shuni chekib ketadi. Biz faqat bitta narsaga cheklanib qolmaganmiz. Oldin faqat biz O'zbekistonni bilgan bo'lsak, yo'q. Biz bildikki, biz O'zbekistonni davlat qilib, islomiy davlat qilib olsak ham, boshqa katta-katta kofir davlatlar bizni urpachalab qo'yishi mumkin. Shuncha mana shu kundan boshlab amirimiz bizning imoratimiz suqut bo'ldi shundan keyin. Endi bizning oldimizda birinchi darajali ish O'zbekistonni fath qilib, O'zbekistonni islomiy davlat qilishlik emas. Bugundan boshlab avval imoratimizni qaytarash uchun urushamiz degan. Mana shu siyosatda urushyapmiz biz hozir. Avval biz imoratimizni qaytarib olishimiz kerak. Keyin imorat bilan birgalikda boshqa joylarda inshaalloh qaytarib olamiz. Abdulloh Izam aytgandaqa bu jihod ana shu u tomoni Andalusgacha, bu tomoni Sibiriyagacha fath bo'lib bormagungacha bizning bo'ynimizda farzayn bo'lib turaveradi. Bizning siyosatimiz o'zgargan bilan jihodning farziga o'zgarib qolmagan. Odamlarning xayoliga kelib qolmasin. Bular O'zbekistondagi mazlumlarni esdan chiqarib qo'ydi Ularni o'ylamayapti deb. Har bittamizning qalbimizda bor. Bilib turibmiz, sezib turibmiz. O'zbekistonda qiynalayotgan, azob chekayotgan musulmon musulmonlarni, musulmonlarni. Lekin bizning maqsadimiz undan ham katta. Biz ularga inshaalloh xilofat bilan qaytib borishimiz kerak. Undan ham ular ham kutgan narsadan kattaroq bilan qaytib borishimiz kerak inshaalloh. Har bittamiz o'zimizdan ustimizdagi islohotda qattiq urinishimiz kerak. har bittamiz o'zimiz ustimizda ishlash ishlashimiz kerak itoatda bo'lsin ixlosda bo'lsin o'zaro muhabbatda bo'lsin istiqomatda bo'lsin har bittamiz o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak nimaga biz butun dunyo siyosatini o'zgartiramiz deb chiqqan mujohidlarimiz hozir butun dunyo bizdan qo'rqib turibdi hozir amerikasi bo'lsin rusi bo'lsin hammasi qo'rqyapti Bizning ulardagi qurolimiz bo'lmasa ular bizdan qo'rqyapti. Biz nima qilishimiz kerak? Biz kofirlar xo'p birinchi o'rinda qurol-yarog'iga, quvvatiga o'zlarining texnikalarga e'tibor beradi. Biz nima qilishimiz kerak? Birinchi bu yerga ishlov berishimiz kerak. Qalblarimiz pokiza bo'lishi kerak. Taqvomiz, iymonimiz kuchli bo'lishi kerak. iymoni shu darajada kuchli bo'lishi kerak, iymonlarimiz yaltillab turishi kerak. har bitta amalda Ra'd surasining 1-oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ana kitob biron qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning ahvollarini o'zgartirmaydi. Demak, har bittamiz o'zgarsak, jamoatimiz o'zgaradi. Jamoatimiz isloh bo'lib sahih qilib ustida qurilgandan keyin ummatning holati o'zgaradi har bitta arab bo'ladimi ajam bo'ladimi boshqasi bo'ladimi har kim o'zini isloh qilish kerak o'zini ustida ishlashi kerak masalan hozir men aytgan isloh itoat muhabbat odob axloq haqida har bittasiga o'nlab yuzlab misollar olib kelishligi mumkin bizdan oldin o'tgan bizning vaqtimizda bo'layotgan mujohidlarni hayotlaridan bunda gaplar cho'zilib ketishi mumkin lekin gapning qisqasi shuki biz qalblarimizga beraylik. iymonimiz baquvat bo'lsin taqvomiz kuchli bo'lsin har bir ishda yaqinimiz bo'lsin masalan bitta misolni keltirmoqchi edim mana shu afg'oniston suqut paytida biz chekinib chekinib paktiya viloyatiga keldik Mana shu yerda zurmat mintaqalarda yurganimizda safimizda biz o'sha paytda qori hozir hozirbosh edik sayfiddin degan bitta tojik birodarimiz bor edi shu tojik birodarimiz ko'p shahodatga oshiqar edi shahid bo'lsam der edi rosa ko'p duolar qilib yurar edi kim bir kun ramazondan oldin bir yig'ilib o'zaro mashvara qilib o'tirgandik shu birodar aytdiki birodarlar dedi men bugundan boshlab shahid bo'lishlik uchun harakat qilaman menga yordam beringlar dedi kimimiz aytib senga qanaqa yordam beramiz u aytdiki mana shu ramazon oyi kirib kelyapti Mana shu Ramazonda hech kim makrival bo'lmaydi. Mujohidlarning xizmatini qilmaydi. Men xizmat qilaman. Men kim boshqa meni bu ishni tortib olsa, men rozi emasman. Mana shu 1 oylik xizmatni menga qo'yib beringlar. Biz yaxshi dedik, hammamiz kelishdik. Mana shu Ramazon tugagungacha 30 kun bo'lsa, 30 kun mujohidlarning saharligi bo'lsin, iftorligi bo'lsin, idishlarni yuvishlik bo'lsin, uylarni yig'ishtirish, hamma ishni mana shu birodarimiz qildi. Hech kim qo'lini sovuq suv urmadi. Ertalab tursangiz suv tayyor, ovqatingiz tayyor, dasturxon tayyor. Oshpazga yordam beryapkan, deyishayapkan. Ham kechalari tahajjud namozini qoldirmaydi, ham kunduzi nafl namozini qoldirmaydi. Qayrulasi ham joyida, zikri ham, Qur'oni hammasi joyida. Biz bu birodar ko'rsa havas qilardik. Qani biz ham shunaqa qilib qolsak. Biz go'yoki his qilardikki, mana shu ichimizdagi sahobiy bo'lsa kerak mana shu odam derdik. Muomalasini ko'rsang, shunaqa chiroyli muomala qiladiki, shunday chiroyli muomala qiladiki odamni o'ziga jalb qilib oladi alloh taolo shunga yarasha o'ziga husn ham bergan edi mana shu ramazon tugadi biz shaykot tog'lariga chiqdik mana shu joylarda ham u birodar bilan biz bitta bitta xonada yashardik qiladigan amallari kunimlik amali shu ediki ertalabdan kechgacha abduvali qor akani darslarini eshitardi o'zbekchani bilmasdi o'zi tojik mujohidi edi lekin harakat qilib qor akani darsini eshitaman deb majbur o'zbekchani o'rgangan edi qarakandosini doim eshitib yurardi. Har bir namoz vaqti bo'lsa, muazzin edi. Undan boshqada muazzinlik qilmas edi. Mushahid bo'lgungacha doim muazzinimiz edi. Keyin sunnatlarga shunaqa qattiq harakat qilardiki, har bir sunnat amal bo'lsin. Kiyinishda, yurishda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam doim sallallohu yurardi. Sovuq bo'lib boshqa shapka kiyib ham sallallohu yurardi. Tahajjudlar umuman tark qilmas edi. Izo voqeani o'qishni shomdan keyin, kechasi yotishdan oldin amma surasini Tabara suralarini, Sajda suralarini o'qib yotishlik, charchab uyqusi kelsa ham mana shu suralarni o'qib yotardi. Kechalari boshqa birodlar qiynalmasin deb ular 2 soat, 3 soat boshqa joyga payra turib qo'yardi. Va oxiri Shaykot jangi boshlandi. Shaykot jangi boshlanganda Abdumalik degan cho'qqida Amerikanslardan vertolyotlari hujum qilib, 4 ta vertolyoti bitta cho'qqida pachag'i chiqdi. U yerda bizning 10 taga yaqin mujohidimiz bo'lgan. Mana Bagrom akalar mana shu bo'lgan. to'rt vertolyot dushman bilan urushgan o'sha yerda, kechasi bilan. Xullas kunduzi bizga xabar keldiki, shu cho'qqi egallangan amerikaliklar tomonidan mana shu yerga bitta hujumiy guruh kerak dedi. Keyin Qori sayib amirimiz ichimizdan telixlarni nechta odam tanladi, shuning ichida Sayfiddin ham ketdi. Keyin Sayfiddin ketayotganda aytdiki, Abbos dedi, mana shu inshaalloh oxirgi ko'rishimiz. Men mana shu jangda inshaalloh shahid bo'laman. Shunaqa ruhiyada ketdiki, shunaqa nima deydi? odamga bitta narsani beraman deb va'da qilsangiz rosa xursand bo'ladi-ku. Shunaqa xursandchilik ketib, bunaqa xursand odamni ko'rmaganman. Mana shu ketdi jihod maydoniga. Bu eshitib turmayman hamma xabarni qorishabga yetkazib turardi, bu bo'lyapti, bu bolyapti Mana shu maydonga yetib borishligi bilan amerikaliklar shu 20 ta 30 ta chastda o'tirgan bo'lgan. Bu jangda jangga shu amaliyotga qatnashib, tirik qaytib kelgan birodarni bergan guvohligi bu. Ana shu birodar aytadi, shunda biz hammamiz harakat qilyapmiz. endi 1.5 soat faqat tikkaga toqqa chiqib borish kerak edi biz hammamiz charchab bosilib to'xtab qoldik dedi oxirgi deb qo'ygan payt bu birodarimiz piko qurolida bo'lgan birinchi yetib bordi keyin qarasangiz u yerda amerikanlar bo'lgan mana shu yigirmata o'ttizta o'tirgan amerikanlarga o'q yog'dirishni boshlagan shunaqa qirganki amerikanlar pachag'ini chiqarib tashlagan keyin payroqda turgan boshqada turgan snayper ikkita o'q urgan yuragiga birodarimiz shu yerda shahid bo'lgan shunaqa shahodat manzarasini ko'rdim deydi u biz yetib kelsak o'sha orqasidan bu birodarimiz shahid bo'layotgan ekan deydi hali yiqilmagan qo'lida pikos turib otyapti deydi yuragidan shunaqa qon fontan bo'layotgandi deydi haligi odam qizib chiqqanda qonlar rosa nima bo'lib turadiku badanda jo'shib turadi shunaqa fontan bo'layotgandi shunaqa kulib maza qilib jon beryapti deydi shunaqa qahqaha etib kulib pikosini otib otib shahid bo'ldi deydi oxiri buni ko'rgan birodarlar shunaqa ta'sirlanganki e, qaniydi shuni o'rnida men shahid bo'lsam shunaqa bo'lib Ana shu ko'rgan birodar ham o'sha Ramazonda birla bo'lgan biz bilan o'sha hozir bosh bo'lib yurgan birodarlardan edi. Shu manzara hech esdan ketmasdi. Qachon eslasa yig'lar edi. Xizmatni qildi, rasamvaldi qildi, shahid bo'laman deb haqiqiy nimasini qildi. Alloh taolo shahodatga shahodatni nasib qildi bunga. Shu birodarimiz ketishdan oldin shu shahid bo'laman deb menga gapirganda bitta tushini aytib bergandiki, men tush ko'rdim dedi. Tushimda mana shu Shaykotda jang boshlangan ekan. mujohidlar saf-saf bo'lib jangga chiqib ketayotgan ekan. Osmondan shunday Rasululloh sollallohu alayhi qo'li chiqdi-da, meni shunday osmonga o'ziga tortib oldi. Men aniq bilamanki, inshaalloh shahid bo'laman. Mana shu niyatda kirdi, shahid bo'lib ketdi. Men maqsadim nima? Mana shu birodar shahid bo'laman, Allohning jamoliga yetishaman deb shuncha harakat qildi. Harakatini evaziga Alloh taolo qilgan niyatiga yetkazdi. Aytmoqchimanki, o'zaro muhabbatda, itoatda bo'lsin, odob axloqda bo'lsin, biz boshqalarga namuna bo'lishimiz kerak bizni boshqalar ko'rsa ey bular ustozlar mujohidlar alloh yo'lida jang qilgan kelgan odamlar deb biladi ansorlar masalan boshqa jamoatlar bo'lsin masalan sahobiylarni ko'rganda mushriklar boshqalar qanaqa ta'sirlanib ketishardi o'zlari ulardagi muhabbatni ko'rib boshqalarni ko'rib biz haqiqiy Qur'on va sunnatga amal qilib mana shu nimada o'zimizga odob axloqda muhabbatda bo'ladigan bo'lsak inshaalloh alloh taolo biz tufayli butun ummatda holatini o'zgartiraveradi inshaalloh. Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim, havas orzusiga yetgan ey do'stlarim. Alloh huzuriga ketgan ey do'stlarim, havas orzusiga yetgan ey do'stlarim. Sizga salom Mert yigitler bizden selam Ey şehitler sizge selam Mert yigitler bizden selam Ey şehitler insan için en büyük bu bak saadet Sizga maza endi g'am yo'q, faqat rohat. Inson uchun eng buyuk bu baxt saodat. Sizga maza endi g'am yo'q, faqat rohat. Inson uchun Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mard yigitlar bizdan salom. Ey shahidlar